السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون في الأحكام قال رحمه الله الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد في حديث حديث ينانه katika hichi kitabu cha al-40 fi al-ahkam na hadithi hii yaeleza kiwango cha maji alichokuwa mtume alayhi salatu wassalam akitumia pindi anapojitahirisha tahara ndogo na tahara kubwa haya ndo malengo ya hii hadithi yatuelezea kiwango cha maji alichokuwa mtume wetu alayhi salatu wassalam akikitumia pindi anapojitahirisha kwa udhu au anajitahirisha kwa ghusl aljanaba kwa hivyo hichi ni kitendo cha mtume alayhi salatu wassalam na Anas radhiallahu anhu ndo anatolea habari أسيما رضي الله عنه كان يعني ألكوا نتومي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد akitawadha kwa maji inayotoshana na almud akitawadha kwa maji kiwango kinachotoshana na almud almuddu المد معنى yake هو ملء كفي الرجل المعتدل ملء كفي الرجل المعتدل يعني ni mchoto wa maji unaojaza vichanga vya mikono viwili pale unapofungua mikono yako miwili ukachota maji mtu ambaye kwamba ni mu'tadil al-khilqa yani maumbile yake ni katikati hana viganja vya mkono virefu sana na si vifupi sana na si pana sana na si nyembamba sana ni katikati yani ni mikono ya mtu wastani anapochota maji kwa mikono miwili hiyo ndo inatoshana na kiwango cha mudd kwa hivyo yaonesha wazi namna gani mtume alayhi salatu wasalam alivyokuwa na iktisad kwenye kutawadha na maji si vizuri mwana adam fungue fereji la maji hutiririka takimwagika ati hutawadha pasina kipimo haitakikani sasa tazama mtume alayhi salatu wasallam maji unayochota kwa mikono miwili tu yuwatawadhia na hiyo ndo maana ya mudd yuwatawadhia na yumaliza udhu wake na wala hasemi kwamba ah labda sikuosha hiki labda sikuosha vizuri labda kadha huu ni wasawisu shaitan shetani anapenda kumuingiza mwanadamu waswasa ajione analolifanya ni pungufu hii ndo kazi yake yanzar fi qalbi al-insan ويشوش عليه kwa hivyo hichi ndicho kitendo chake mtume alayhi wasallam hiyo ni kuhusu tahara ndogo twende tahara kubwa wayaghtasilu biswa' wayaghtasilu biswa' na anaoga kutumia pishi ile pishi moja saa moja maji yakijaa pale inamtosha kuogea janaba wasaa wasaa huwa arba'atu amdad huwa arba'atu au hiya arba'atu amdad hiya arba'atu amdad asaa ni hiyo mikono ukiteka maji kwa mikono miwili ukateka mara nne yani mchoto wa kwanza mchoto wa pili mpaka wa nne inatoshana na swaa moja sasa hayo ni maji alikuwa akitumia akiogea ni maji alikuwa akitumia kuoga haswa tena josho la janaba ila khamsati amdad kama haikutosha swa moja akiongeza yani mchoto mmoja ikawa mitano kwa sababu michoto minne ndio swa moja sasa ikiwa saa moja haikumtosha yani yuongeza la tano mchoto wa tano kwa hivyo itakuwa ni saa moja na, na mchoto mmoja wa mkono kwa hivyo bado tutakuta ni kiwango kidogo cha maji na yuogea ghusl yake ya janaba na yuamaliza kuoga hii ndo malengo ya hadithi yani malengo ya hadithi imekuja kukataza israf kwenye utumizi wa maji wakati tunajitoherisha tahara kubwa na tahara ndogo sasa ikiwa katika hali ambayo kwamba mwanadamu ni wajib ahitajia maji amekatazwa kufanya israf kif katika hali zingine ambazo kwamba uwajibu wake hautoshei kujitohirisha au katika mambo ya mubah tu mtu afungue maji amwage maji raha yake ni kusikia maji kumwagika bila shaka hii haitakikani bila shaka hii haitakikani kwa sababu maji ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala na lazima kushukuru kushukuru neema ya maji wangapi hawana maji wangapi ambao kwamba wanakwenda masafa kadhaa kutafuta maji kukidhi haja zao lakini sisi walillahi alhamd ni mujarrad tu kufungua mfereji na kutoka maji idhan la budda min ashkur lazima kushukuru hii neema na ni katika kushukuru hii neema ni kutoa mwaga sana na kuyachezea yale maji sasa ikiwa hali ambayo mwanadamu ni hali ya uwajibu mpaka apate maji ameambiwa asifanye israfu kwenye udhu na kuoga kif tu katika hali zingine tu za kawaida na bila shaka hadha يدل على أهمية حفظ الماء كيفاذي ماجي في هذا الحديث من الفوائد كتك فوائد الحديث أولا أولا يستحب تقليل الماء المستعمل في الوضوء والغسل مع التعميم ينو شرط أسيما يستحب تقليل الماء إنا بندكيزوا إنا بندكيزوا كوبونغوزا مادي المستعمل ينو تميكا في الوضوء كوني كتواضا نكوني غسل نكووغا يعني tumia maji kwa uchache unavyoweza pindi unavotawadha na pindi unavooga janaba au josho lingine yani ikiwa josho la janaba haitakani israf kif kuoga tu josho la kawaida wasikia joto tu watakwenda kujitia baridi bila shaka hapo pia haifai israf usiseme basi ni joto uende ufungue mfereji umiminika maji au ketizie tusikizie baridi ma yanbaghi ma yasluh مع التعميم tamim hii ndo sharti muhimu ulama ameweka ufanya uchache wa maji wa kutawadha na uchache wa maji wa kuoga janaba usikufanye hiyo ndo ati sababu ya ufanye kasoro kwenye uoshaji wa viungo maji yawe kidogo na kiungo kikamilike kuosheka yote mawili uyafanye sio basi umeambiwa upunguze maji kwenye kutawadha uende utunde kikopo kidogo kisha useme ah mimi bwana mmeambia nipunguze maji kwenye kutawadha kwa hivyo kiungo kikitosha maji kisitoshe maji mimi bwana sitaki kujua ladha la yajuz hadha taqlilu alma ma'a ta'mim uchache wa maji upatikane na kuenea kuosha kiungo kipatikane na kama janaba kuenea mwili mzima maji ipatikane ndio utakuta ulama wameweka hisharti kwa sababu usije ukaoga josho la kasoro au ukatawadha udhu wa kasoro kisha utamlaumu mwanane alafu tukule hujja useme oh tumeambiwa tufanye iktisadi kwenye maji ndio lakini kufanya iktisadi kwenye maji usichukulie hiyo ni sababu ufanye kasoro kwenye kuosha majuz hadha kwa hivyo lazima uyafanye yote mawili wa ajma ulama ulama wamefanya ijma wote wameafikiana ala anna alqadra almadhkura fi alhadith laysa biwajib hiki kitendo cha mtume tu alikifanya hivyo je na mimi ni wajib nikitawadha nitawadhi kwa mud la si wajib kama mud hainitoshi nitaongeza au kama mud ni nyingi naweza kutawadha maji chini ya mud hadha huwa pengine mimi naweza kutawadha kwa maji kidogo zaidi chini ya mud nitafanya au mathalan mud hainitoshi nitaongeza kidogo nitaongeza almuhim kiungo changu kitoshane na kiosheke vizuri hiyo ndio inavyotakana kwa hivyo si wajib ati na wewe madamu mtume ametawadha kwa mud ati lazima nayo tawadha kwa mud ha. au kwamba mtume alioga janaba kwa saa basi ati lazima maji ya janaba yasizidi saa au yasipungue sala waweza kuogea janaba maji chini ya saa au kama saa haikutoshi haja mwili hujaoga maji huenda wengine na miili mikubwa zaidi lazima ongeze maji useme ah mimi nishamaliza saa kwa hivyo sitaki kujua la la yajuz hadha kwa hivyo hiki ndio kiwango alichotumia mtumi kitendo chake na wewe ukiweza kufanya hivi ahla sahla au kama haya maji ya mtume aliyotumia ni mengi wewe waweza kutumia machache chini ya hapo fanya lakini sharia haikufunga kwamba lazima atutawadhe kwa kiwango kile kile cha maji alichotawadhia mtume la si lazima inategemea ukubwa wa mwili na undogo wa mwili bila shaka mtu mdogo wa mwili maji kidogo yamtosha na bila shaka mtu mkubwa mwili maji kidogo hamtoshi kwa hivyo yule ambaye ni mkubwa mwili akiongeza maji zaidi ya saa ama mud huwa si israf huwa ameongeza kwa kuhitajia ameongeza kwa kuhitajia kwa sababu sehemu ya mwili haijaosheka na yule mdogo wa mwili kiungo shakiosha chote shakiosha chote huyo akiongeza ndo hahitaji kuongeza huu unaweza kuwa ni israf lidhalika imekuja kwenye hadith kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzidi kuosha kiungo wakati kutawadha thalatha marat thalatha marat alikuwa akiosha mara tatu tu kisha mwisho hadithi akasema faman zada ala hadha faqad asaa wa dhalam atakaye kuosha kiungo kwenye udhu zaidi ya mara tatu huyu amefanya israfu na amedhulumu dhulma amefanya kwa sababu mwisho kuosha ni mara tatu kwa nini waosha kiungo mara nne mara tano bila shaka hii itakuwa wazi kwamba huyu mtu anakusudia kufanya israfu kwenye maji nafikiri imeeleweka kiwango cha kwanza faida ya pili vile vile ajma wafihi au ajma alulama ulama wamefanya ijma على النهي عن الإسراف في الماء عند الوضوء والغسل ومكتازا kufanya israfu kwenye maji ulama wote wameafikiana kwamba kutumia maji kwa israfu pindi unapotawadha au unapooga janaba au josho lingine lolote ni haramu na ni makosa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekemea israfu na inna Allah la yuhibbu almusrifin hawapendi wenye kufanya israfu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye lolote katika jambo lao sasa ikiwa haifai kufanya israf kwenye maji ya udhu na maji ya kuoga janaba na katika hali hizi mbili ni hali mwanadamu ahitajia sana maji na amekatazwa kuzidisha kif katika zile hali ambapo hahitaji maji kama kuoga tu josho la mubah nasikia joto nitakwenda kujitia baridi bila shaka lazima pia hapo iweko iktisad sio ndo kujifungulia mfereji ukawa mwenyewe wasikia raha maji yanavyokugusa kwenye kichwa utaki kuondoka mpaka ukamaliza tangi la maji na majuzu hada haifai au kama wale wengine ambao kwamba wamevutwa na maisha ya gharb na maisha ya watu wa magharibi ambao kwamba aghlabu wao si waislamu ni ni mila za nje ya Kiislamu waende watengeneze ma, mabirika choni achi subhanallah yani yani mtu hawezi kuoga kwa kopo au mfereji tu akafungua akaoga ati choni kutengezwe birika la mai lijazwe maji kisha ati mtu aingie ndani ati hoyo huoga aya maji yote baada ya kutoka pale maji yafunguliwe ya mwagwe ukiangalia ni malicha ya maji ashayafisidi ashayaharibu yeye haogi maana kuoga hakuoga ataingia ndani ile birika akae atajitubukize ndani basi kisha akitoka ameze kuoga ما ينبغي هذا إسراف الماء ولا شيء ولا في فائدة ألف ثانيا هيا سميلة yetu هذا mila za ajanib ambao nje wa Uislamu majuzu muislamu tu kila wanachotaka kuigiza alashan hata kama taparaga makosa ya sharia bila shaka ukiweka birika maji ukaziba alafu ukajitumbukiza ndani hadha israf moja kwa moja kwa sababu maji kama yale yaweza kuoga watu kumi mimi hakika ataogea mtu mmoja hadha majuz na kama yajuzu kufanya israfu basi tungeruhusiwa kwenye kuoga janaba tukaruhusiwa kwenye udhu kwa sababu hizo ndio hali mbili muhimu utahitaji maji na pia umeambiwa usitumie nyingi au vile mingi wengine wanafanya israfu mathalan hususan upande ya kina mama na hii nimependa kuitaja kusudi kwa sababu pande za kina mama yako hususan kwenye kufua kwa maji nguo kufua kwa nguo Mathalan mimi pengine huenda nikafua nguo nikaosha nguo zangu ndoo moja ndoo mbili nitosha. Mtu apange ndoo tano yeye hufua. Nguo ikitoka kutiwa kwenye mai hapa itolewe itiwe mai ndo ya pili. usheka uzuri itolewe itiwe ndo ya tatu. Yosheke mara tatu itolewe iti subhanallah. Yani kila hadha ala hisab thobu wahid. Huosha tungo moja la maembaghi hadha bila shaka الاقتصاد في الماء مهم جدا لذلك عند السلف الصالح walikivaa nguo walikiosha nguo zao sasa tasawar ambaye kwamba akitawadha yatawadha kwa mud na akioga janaba yuoga kwa saa kama mtume sasa kifa akiosha nguo zake ataosha vipi ah hadi الامور اللي نفكر ndo mambo kwamba takatufikirie fallah allah hatuseme msifue hatuseme msitumie maji tumieni kwa kulingana na kutosheleza la haraja fi hadha haikatazwi lakini ziada ya hapo mama zangu hapo itakuwa tumevuka mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tujaribuni sana sana sana kwenye masala haya tusiingie kwenye vuka mipaka kwenye mambo yetu naam hizi ndo baadhi ya fawaid kwenye hiyo hadithi ya kwanza ama hadithi inayofuata hadithi ya tisa عن أبي هريرة رضي الله عنه amepokewa Abu Huraira radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam asema idha wajada ahadukum min batnihi shay'an mtu yoyote katika nyinyi au mmoja wenu akihisi katika tumbo lake kitu kama upepo mathalan fa ashkala alayhi ikamtatiza kile kitu kwenye tumbo akharaja minhu shay'un am la je ametoka na kitu ama hakutokwa na kitu akafanya shaka fala yakhruj hapo imeandikwa hivyo lakini as-sahih ni fala yakhrujanna hii ndio iliyoko hadithi sahih ilikuja kwenye hadithi sahih kwenye muslim lidhalika usawa si fala yakhruj sawa sawa ni fala yakhrujanna asitoke min almasjid kwenye msikiti au kwenye sala hatta yasma sautan mpaka asikie sauti ya kile kilichotoka au yajida rihan ama asikie harufu ya kile kitu kilichotoka hapo ndio itakuwa sala yake imeharibika au udhu wake umeharibika aende kutawadha tena kwa hivyo umefunga sala wa sali mara sengine utasikia tumbo la zungumza ndani la nguruma ndani sasa ukapata wasiwasi je nimetokwa na upepo au sikutokwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia usiondoke usiondoke kaa hapo usitoke mpaka kwa yakini imma usikie sauti ya kile kitu kilichotoka au uhisi harufu yake hapo ndo utakuwa na yakini sasa mimi udhu wangu umenipotea ndio uende ukatawadhe tena haya ndio mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ili kukata waswasi kukata waswasi kwa sababu imekuja kwenye hadith fi bulugh al-maram dhakara al hafidh ibn hajar pia kwamba Mtume sallam asema mwanadamu akifunga swala shetani huja akacheza na makalio yake akacheza cheza nayo kisha akamwambia wewe umetoa kitu wazi sasa Mtume sallam kukata huu waswasa wa shetani na haya mambo ya, ya kishetani anayoyafanya shetani kumharibia mwanadamu swala ndo akasema ustoki mpaka upate yaqeen kwa sauti au kwa harufu ya kile kilichotoka ndipo utakuwa udhu wako sasa umevunjika قوله aliposema idha wajada ahadukum mmoja wenu yani yoyote mume mke mkubwa mdogo yoyote akisikia kwenye tumbo lake shay'an kitu chochote eh shay'an yani akahisi kitu chochote kimetoka kwenye tumbo lake na shay'an ni nakira yani tamko la kuenea kwa hivyo ina maana mwanadamu akitoa chochote kutoka tumboni kwake ni sawa ni njia ya qubul ama ni njia ya dubur ikatoka kitu chochote ni saa shay'an ni nakira ya enea ni ile ni kile ulama wasema maana yake ni kwamba ay shay'an mu'tadan au ghaira mu'tadan yani ukatoa kitu cha kawaida ambacho kwamba chatoka kwenye hizo njia mbili imma mkojo ukotoke au haja kubwa kidogo kitoke au upepo hizo ni vitu mu'tad za kutoka alafu kuna vitu vingine zaweza kutoka ambazo si mu'tad hazikuzoeleka kutoka kwenye farji ya mtu mathalan itoke kijiwe au kokoto au atoke mdudu sengine kwenye dubur au mtu ameza chuma akatoa zote hizo zavunja udhu hata kauseme ah hii mimi nimetoa ni mbegu ni mbegu ya chakula au hii ni shilingi nimeimeza ikatoka kwa hivyo hii si najisi haivunji udhu la yavunja udhu chochote kinachotoka jinsi yoyote jinsi yoyote inapotoka lazima itavunja udhu na dalili yake nini dalili yake ni qiyas dalili yake ni qiyas ulama asema ikiwa upepo ni kitu hakionekani lau kitatoka itavunja udhu kif kikitoka kitu ambacho kama waweza kukihisi kukiona kama shilingi au mbegu au kokoto au chochote qala hadha min babi aula ikiwa rih yavunja udhu basi kitu ambacho kama ni ain na ni dhat hichi pia min babi aula kiwe chavunda udhu hiyo ndio dalili walitegemea ulama hicho qiyas walichokitumia kwenye hii masala kwa hivyo hii hadithi ni nasiha muhimu sana kwa wenye wasiwasi kuna watu subhanallah kitawadha mara moja hajamaliza kuleta dua ya udhu ashajiambia udhu wangu mpotea arudi maskini atawadhe mara pili atawadhe mara akifunga sala shetani amwambia leo umetoa kitu arudi afunje eh, sala nasallallahu alafwa wassalama lidhalika masala kama haya atakao yakate mtu akihisi wasiwasi kama huyu saa zote yajiambia mimi nafanya mimi nafanya la asizungukie masala haya ni mpaka apate yaqeen kwamba yeye ametoa kitu kikweli قوله البسمة صوتا صوتا حتى يسمع صوتا mpaka asikie sauti ay imma binafsi imani yeye mwenyewe aisikie sauti ya kile kilichotoka wa huwa sautul mu'tad 'inda an-nas asikie sauti ile watu wanaijua yani bihaifu kiwa watu watasema wote fulani ametoa pepo sauti ile ya kawaida yani sio tashwishi kwenye mashikio ha usikie sauti ya upepo ile inayojulikana sauti yake hiyo ndo maana yake imma usikie wewe mwenyewe kwa umefanya au bi khabarin mimman yafiqu bih au kuna mtu amemsikia ambaye yuamwamini kwa bwana wewe bwana umetoa upepo nenda katawadha hadha huo yote hiyo utafanya uende ukatawadha imma wewe mwenyewe usikie au kama hukusikia una tashwishi mwenzako akakuthibitishia bwana la umefanya kweli basi hapo utabidi utoke uende ukatawadha na uchukue udhu mara pili na uswali au yajidarihan rihan hapa maana yake ni raiha harufu si upepo rih al-asl ni upepo lakini hapa yatumika umetumika kwa maana ya harufu si maana ya upepo Sautan, صوتا يعني صوت au أو al-kharij. Au يجد rihan, ay يرد raiha. Au أسكي harufu ya kile kitu kilichotoka basi hapo atakuwa na yaqeen kwamba amefanya nawaqidh katika nawaqidh za kuvunja udhu al-hadith, fi في al-hadith, fawaid, katika faida ya hadith awalan fihi munao katika hadithi anna nawaqidh alwudu la tanqudhu hatta tatahaqqaqa hiyo ni faida ya kwanza anna nawaqidh alwudu la tanqudhu yale mambo ya kutangua udhu na kuvunja udhu hayavunji udhu hatta tatahaqqaqa mpaka uyasikie kwa uhakika sio dhana dhana tu moyo wako kwambia wewe umevunja udhu na wewe ukakubali la mpaka upate yakini uhakika la bimujarradi shuur sio kujiona umehisi tu ah mimi nimehisi kama nimetoka ah, la hakuna cha kuhisi ni mpaka hizo alama mbili alikuwekea mtume uzijue ima sauti usikie au upate harufu ya kitu kilichotoka hapo ndo utakuwa una yakini kwamba wewe sasa umevunja udhu masala ya shaka shaka ama mimi nadhania dhania ama nahisi mimi nahisi udhu wangu hakuna hakuna cha kuhisi endelea na sala yako mpaka upate yaqeen upate yaqeen ثانيا katika faida ya hadith wafihi anna al-kharij min al-batn kwamba kinachotoka katika tumbo fil qubul au ad-dubur kinachotoka kwenye njia ya mbele au ya nyuma yanqudhu al-wudu chavunda udhu sawa'un kana mu'tadan am la ni sasa kile kitu kilichotoka ni cha kawaida kwenye hizo njia mbili au ni kitu ajinabi si kawaida kama mbegu au chuma au ghairi dhalik koko ghairi dhalik chochote kinachotoka kwenye njia mbili za mwanadamu chavunja udhu ثالثا katika faida ya hadithi vile vile وفيه قطع لباب الوسواس وفيه قطع لباب الوسواس هي حديث إن كاتم زيزي وسواس كلم تمن يسواسي أفواتي حديث وسواسواك إن شاء الله تمن ركيا فالأحكام الشرعية أحكام زك شريعة لا تعلق بالأوهام هذه فنغمانينا أوهام ذانا ذانا ولا الشكوك ولا شك شك ولا الشعور ولا هسيئة من هس من هس سنوذ لا hukumu za kisheria hazijengewi kwenye misingi hiyo hukumu ya kisheria haijengewi kwenye msingi wa dhana wala msingi wa shaka wala msingi na kuhisi hukumu za kisheria inma tuallaku bitahqiq kwa uhakika fulani amevunja udhu hapo sawa masala mimi nahisi mimi naonelea nimevunja au mathalan kana kwamba pengine nashuku hata na shaka shaka endelea na sala yako hata moyo wako ukakwambia wewe huna udhu uambie ni nao wala usiusikize moyo ukiusikiza moyo wako mara ya kwanza wallahi hutasali tena wewe utatawadha na ndoo mbili za maji utakomalizi kila ukimaliza utajua na udhu wako huna au ukija kuswali utavunja swala mara kadhaa wewe sababu gani umeshiriki moyo wako moyo wa wakwambia na wewe wausikia kwa hivyo leo ujue kwamba hukumu ya kisharia haijengewi na maneno ya moyo wako hayo maneno ya moyo wako yaache hapo hapo moyoni hukumu ya kisheria yajengewa na alama ya wazi inayopatikana kama aliyotaja mtumi alayhi salatu wasallam ukikosa kufuata hili ndio pale utasikia masuala mingi hususan pande za kina mama sana sana tutapata masuala kama hayo oh mimi nimetawadha mara naona khalikisha ah, mara mimi nimeswali mara najiambia kadha eh au saa nyingine masuala ya haid ah mara naona hivi mara naona vile mara naona hivi khalikisha alama ziko wazi alama za tahara mtu ameshatuambia imma ni ukavu au yatoke yale maji meupe خلاص chukua hizo alama mbili oh sijui kidha kidha khali hadha wachana na hii ni waswasatu shaitan ataka kutatiza tahara yako ili usiji, uone kama ibada zako pia ziharibike uanze kujiambia mimi nilitahiri kama kosa sasa takwa swala zote nilizoswali kipindi kile nza uanze mambo mengi turkuha hizi umur ummahat alkiram mambo kama haya wachaneni nao yapuzeni chukueni alama za wazi aloziweka mtume sallallahu alayhi wasallam hapo utakuwa murtah mtume sallallahu alayhi wasallam asema kama ni masala ya haid damu ikikatika ina alama mbili hizo fuata hizo alama mbili ikiisha oga khaliki kuna kadha wala kuna damu iko ngojea oh naona maji ya yellow wengine kwamba naona maji ya buni wachana nayo ngoja mpaka uone maji meupe alafu utaoga haraka ya nini idhalika Aisha radhiallahu anha walikija wanawake zamani wakimletea vitambara vinapamba wafihi kudra hadithi yasema wafihi kudra na zina rangi ya yellow yellow manjano manjano Aisha akaambia la tastajilna nyinyi shida mna haraka wanawake tulieni wachaneni haraka la tastajilna akawakataza Aisha radhiallahu anha msifanye haraka kwenye kutafuta tahara hatta tarainna alqassata albayda hii ndio ilikuwa jawabu akiwajibu mpaka pamba ukiitia ukiitoa iko vile vile nyeupe sasa hapo utajua wewe uko tahir utakwenda kuoga lakini masala tu shaka shaka mimi naona kidha hii ndo baadaye tutapata maswali mingi ala kwenye masala kama haya kwa sababu watu hawachukui yaqeen kila kitu tafuta yaqeen na yaqeen mtume ameshatutajia fuata hiyo yaqeen ukiona shaka shaka wachana nayo usiusikize moyo wako anaokuambia faida ya mwisho wa hadith وفيه القاعدة الفقهية kwenye hadithi yaonesha kaida ya kifiki ile maarufu katika kawaida al-kubra anna al la yazulu bishak al la yazulu bishak hii ni kaida ya kifiki ya kifiki kwamba yaqini haiondoshwi kwa shaka yaqini yatakaiondoshwe kwa yaqin kwa hivyo wewe kama umetawadha uko na yaqini kwamba wewe ni tahir bado kuswali tu ile shaka ikija kule kuvunda udhu ndio mashkuku kule kuvunda udhu kwako ndio mashkuku lakini utohara wako wewe wajua yaqini mimi nishatawadha idhan <clears throat> chukua kauli hiyo mpaka upate yaqini kwamba mimi sasa nimevunja udhu lakini kama huna yaqini iko shaka kwenye moyo labda nao labda sina wachana na hiyo shaka wewe al-asl swali لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان hii pia ni kaida nyingine ya fiqh al-asl ni kila kitu hubakia mahala pake mpaka kihamishwe kwa hivyo wewe kutawadha kwako ni yakin unashaka kwenye masala je udhu uko au hakuna ukifikiwa na hali kama hii wata hiyo shaka jiambie mimi al-asl nilitawadha nitaswali hadha al-asl hata tufaradhie mathalan ulifanya hivyo ikawa kumbe ilibainika kweli ulikuwa huna udhu ulisahau Allah atakusamehe haina shaka Allah atakusamehe lakini tu uue ule waswasi wako sheria yataka nini kuna lengo sheria inatafuta ili kuua waswasa kwa sababu ukishiriki hii tabia bas kila siku utauliza tuwe maswali hii vipi hali hii hii vipi kwa sababu hujajifundisha kuasi moyo wako ukikwambia maneno ambayo kwamba hayana msingi طيب <clears throat> hizo ndo baadhi ya fawaid katika hii hadithi nyingine ya pili ya tisa tumalizie na hadithi moja tu ya mwisho ya kumi maana hizi ndogo ni hizi mbili za mwanzo ni fupi tumalize na hii moja hadithi ya kumi ambayo ni Aisha radhiallahu anha alafu tukome hapo الحديث العاشر hii hadithi ni ndefu kidogo lakini inshallah haina masala mengi sana tutachukua pole pole pole pole taraji hizi dakika zilizobakia itatutosha kumaliza hii hadithi biidhnillah ta'ala أسمع عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تلتوك نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك بعاذي سفاري ذاك كويف حديثي هي كتاجة نسفاري جاني لكن ابن عبد البر رضي الله رحمه الله أمتاجة كوني تمهيد كوانبا أسفاره ni ghazwat bani al alikuwa ametoka mtume صلى الله عليه kwenye ghazwatu banul mustaliq vita vya banul mustaliq kwenda kuwapiga vita banul mustaliq ile kabila min qabail munafiqin fil madina hiyo ndio ilikuwa tukio lenyewe safari yenyewe ilikuwa lengo ni hilo asema Aisha hatta idha kunna bil bayda au bidhat al jaysh hatta tulpokuwa sehemu inaitwa al bayda al bayda ni sehemu baina madina na khaybar ni sehemu iko baina Madina na Khaybar karibu na miqat ya Dhul Hulaifa karibu na hapo asema Aisha tulipofika hapo Baida au bidhat aljaysh ama tumefika sehemu nyingine inaitwa dhat aljaysh Aisha amfanya shaka imma alikuwa sehemu hii au sehemu hii dhatul jaysh pia ni sehemu iko fauka albaida iko juu ya baida karibu yani ukisimama hapo waiona dhul hulaifa miqat ile almuhim hii sehemu zote mbili ni sehemu asema Aisha tulipofika hapo انقطع عقد لي انقطع عقد لي imekatika mkufu wangu al-iqdu huwa ma yu'allaqu fil 'unuq ni ile mkufu unaofungwa shingoni huitwa iqd sasa Aisha sema tulipofika hapo Baida ghafla naangalia shingo haoni mkufu eh qawluhu aliposema iqdun li mkufu wangu haimaanishi kwamba ni wake ameumiliki hapa la hili kwamba ni wangu maana yake ni kwamba albasuhu li rasulillah amesema mkufu ni wake kwa sababu alikuwa akimvalia mtume kujipambia nao wa illa hu mkufu imekuja kwenye hadithi ni wa ukhti yake aitwa Asma binti Abi Bakr alikuwa amemwazimisha dadake mdogo ampambie mumewe kwa hivyo hum mkufu aliomiliki si Aisha alikuwa dada yake aitwa Asma binti Abi Bakr sasa Asma ndo alikuwa amemwazima Aisha hum mkufu avae amrembeshe mumewe sasa Aisha ilipofika hiyo sehemu asema akashtuka mkufu wake umekatika ameuita ni mkufu wake vile alikuwa ameuvaa wa ila si wake ni wadadaki طيب sasa ulipokatika ule mkufu lazima tababaika maana ni mkufu wa kuazima ni kama wewe sasa mtu ndugu yako kupe kitu tumia shotandodishia uende ukakitupe bila shaka hapo utafadhaika na ama ubabaike sasa Aisha hakukubali akaonena hapa hakuondokeki paka nitefutiwe mkufu wangu na alikuwa ni msichana mdogo maskini radhiallahu anha na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimshauza maana ni katika wake zake wadogo hataki kumtia udhia faaqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasi akamfunga mtume ambaye lazima utanitafutia mkufu wangu hapa mahali sisi hatuondoki mpaka mkufu wangu tuone uone ala iltimasihi ay ala talabihi wa bahthi akamwambia mtume bana munitafutieni tena si yeye atafute atafutiwe na mtume na masahaba haya sasa akaingia kibarua sasa yeye na masahaba wa aqama an-nas ma'a sasa masahaba akimwona mtume atafuta mkufu wa mkewe watakubali hawatakubali bila shaka walikuwa na heshima na mtume na kumpenda wakaingia kazini sasa jeshi zima jeshi zima waingizie shughulini hutafuta mkufu wa msichana mdogo wa mtume aliyemwoa mtume alisalam mke wake mdogo eh hadha yadullu ala hishma au ihtiram as-sahaba wa ummahatil mu'minin wana wana heshima na mama na mama waumini hawa hata kama ni mdogo wao kiumri vipi Aisha lakini hilo halikuwafanya masahaba kukosa kumheshimu kwa hivyo wakakaa wote potelea mbali mambo ya jeshi watu tutafute mkufu wa nana Aisha paka upatikane sasa katika ile amalia ya kutafuta mkufu bila shaka huyo atakwenda barabara hii yule barabara ile hawakubeba maji kila mmoja alifadhaika mtume atafuta mkufu wa mkewe mtume atafuta mkufu wa mkewe kila mmoja akashika njia bila ya kubeba maji walaisu ala ma walikuwa hawana maji yani ilikuwa yako kwenye jeshi kwenye wanyama wamebebesha maji lakini madamu wametoka kutafuta mkufu Kuna mtu alikumbuka kuchukua maji barabarani kunwa au kutawadha walaisa maahum ma walikuwa hawana maji faata nasu abi ila abi bakr sasa watu walipoiona ile hali jeshi liko hapa mtu ankwenda masafa tafuta mkufu maji yamemkatikia wakahisi udhia watu wakamwambia wakaenda wakamshtakia Abu wakaenda kwa abubakr Bakr radhiallahu anhu waqalu masahaba wakamwambia abubakr ala tara ma sanaat Aisha huoni sasa msichana wako alivyotufanyia ya nini yote haya yeye angenyamaza tu tukaendelea na safari amfunga mtume sallallahu alaihi wasallam atusumbua na sisi eh kutafuta tumkufu na masahaba wamhurumia mtume alaihi wasallam asisumbuke peke yake sasa hawa masahaba wengine si wote walolalamika yani ni baadhihum wakamfuata Abu Bakra ambaye kama ni babake Aisha wakamshtakia kuhusu binti yake kwamba kwa nini amefunga jeshi zima sote tumekuwa kumtafutia mkufu yeye ambao kwamba mkufu wenyewe tuweza kwenda tu sasa Abubakar poona laumiwa na wenzake akaambia aqamat bi rasulillah alayhi salatu wasallam bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa bin nas Aisha amemfunga mtumi hapa wa bin nas na amewafunga watu wote hapa walaisu alama sasa hiyo ndio kilichowaudhi masahaba masahaba hawakuudhika kumtafutia Aisha mkufu ha hili waliridhia wenyewe kilichowaudhi ni kwamba maji sasa yashakatika engelikuwa tumeendelea na safari maji yangetukatikia mbali sio hapa sasa kile kipindi cha kuzunguka zunguka kila mtu una maji kila mtu una maji sasa maji yapotea bure kutawadha itafikia tatawadha na nini sasa ndo masahaba hilo ndo likawaudhi si kwamba wameudhika na kutafuta mkufu ha kutafuta mkufu khiari yao waliamua watamsaidia mtume idhan wao kilichowaudhi ni kwamba laysu ala ma'in wa laysa mahum ma hawana maji sasa wataka kutawadha time ya sala imefika wakakereka na hilo na ilikuwa aya ya tayammum haijashuka sasa walikuwa hakuna badali ni imma uwe na maji uswali au usiwe na maji usubiri sasa hii ndio kitu ilifanya masahaba wa, itakuwaje sasa sala ishafika maji yamekwisha kwenye kutafuta Aisha mkufu wake na hatuna maji na tayammum hapo alikuwa haijashuka sasa ndio masahaba kilichowafanya kuudhika sasa walipomwambia Abu Bakar Abu Bakar naye ni mwanadamu maskini radhiallahu anahisia na akaona kwa nini kweli msichana wangu kufanya hivi naye kumsumbua mtume akakasirika Abu Bakr fajaa Abu Bakr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, fajaa Abu Bakr akaja Abu Bakr kwa binti yake Aisha radhiallahu anhum wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kipindi hicho Abu Bakr alipokuja kwa Aisha mtume sallallahu alaihi wasallam wadhi'un ra'sahu ala fakhidhi Aisha asema alikuwa mtume nimempakata yani ameweka kitwa chake kwenye mapaja ya Aisha wa kadnama na shalala sasa Abu Bakar akahakuweza hakuweza kupiga kelele sasa kwa sababu amekuja kwa binti yake amempata mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka kichwa kwenye mapaja ya binti yake ambaye ni Aisha mkewe amelala sasa tafanya nini hapa ilipofikia katika kiwango hichi Abu Bakar radhiallahu anhu alipoona hali ile faqala akamwambia akamwambia Aisha akamsuta yani akamwambia habasti rasulullah sallallahu alayhi wasallam wannasu laysu alama walaysa ma'hum ma wewe namna gani wewe bwana msichana wangu wewe umemfunga mtume hapa akutafutie mkufu wako kwa lazima eh na watu wakutafutie mpaka maji ya jeshi yote tumetumia maji mpaka yamekwisha eh kwa nini husemi basi tukenda zetu yani sasa paka sasa mtume anchoka nlala amekutafutia mkufu mpaka amechoka amelala kwa nini kufanya mambo yani amlaumu binti yake kwa nini hakujali hisia za mtume yani mbona hukutuacha sote twende ukamfunga mtume na wajua mtume wa kupenda wewe hatokubali unaona sasa hiyo kidogo ikamkera Bakr asema Aisha radhiallahu anha fa'atabani Abu Bakr fa'atabani Abu Bakr angalia fiqh aliyotumia Aisha radhiallahu anha asema fa'atabani akanilaumu sana Abu Bakr hakusema fa'atabani abi hakusema hivyo na mbabake kweli ni babake lakini akataja jina lake akasema akanilaumu mimi Abu Bakr badili ya kusema akanilaumu babangu kwa nini alikimbia kilima cha babangu ulama asema lianna li'itaba khilafu hanan lawama na kusuta mtu ni kinyume cha huruma kwa hivyo ina maana Abubakar alikuja bila ya huruma kumsuta Aisha ndio naye Aisha akakimbia kilma cha al-ubuwa kilma cha ubaba kwa sababu kilma cha baba cha beba huruma sasa Aisha kana kusema kwamba hakuja kwa sura kama yeye mbabangu amekuja kwa sura kama kuni mtu kunisuta na laumu. ndio maana naye hakutumia kilma cha baba kwa sababu baba yanaendana na huruma ndio akasema Abu Bakr kana kwamba ni mtukano na mbabaki na hii ni uslubu wa arabu hutumia ili kuonesha kwamba alikuja kulaumu na bila huruma au bila kumhurumia kama mwane hii ndio kitu alivyomaanisha uslubu uliotumika hapa sasa baada ya kumlaumu kwa mdomo hakukomea hapo Abubakar ina maana hasira yake ilikuwa juu kidogo baada ya kumlaumu na kumsuta kwa mdomo وقال <clears throat> akasema Aisha waqala ma sha Allahu an yaqul na akanitolea maneno yale mwenye Allah alopenda kuna yani akanambia maneno yale alokadiriwa kunambia ina maana alimsuta sana na akamlaumu sana na kamkemea sana asifanye tena kitu kama hicho tena si tu baada ya kumlaumu kwa mdomo asema Aisha waja'ala yat'anu biyadihi au waja'ala yat'unu biyadihi fi khasirati baada ya kunilaumu kwa mdomo na akawa yuanipiga kiuno changu yuanigonga kiuno kwa mguu gonga mara kwanza vile amsuta suta kisha kimgonga kwa kiuno yani kumtia adabu kidogo kumtia adabu alkhasira ma tahta dhil alkhasira ma tahta dhil ni ile sehemu chini ya mbavu mbavu huku mwisho mbavu zikisha chini yake tu kuna kiuno hapo itwa khasira mahali pa kufunga kikoi sasa Abu Bakar kwa hasira yake akampiga kama mguu yani mguu kamgonga kiuno chake kwa nini nafanya mambo kama haya wewe kwa nini sasa Aisha radhiallahu anasema fala yamna'uni min at-taharruki haikuniziwia mimi kutaharaki maana hiyo nigonga sasa ni kama Abubakar kimgonga na yeye wakazanisha mwili ili asitaharaki kwa nini asema illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi faqi ala fakhidhi isipokuwa kilichonifanya nisitikisike ni kwa sababu nitamwamsha mume wangu yani mume wangu amelala kwenye paja mume wake amelala kwenye paja sasa lao babake kimgonga kwa mguu akitikisika mtume ataamka hii uslub maana yake ni ni kwamba uchungu aliusikia si kwamba tukao si mwanadamu kwamba asikii uchungu la ina maana uchungu aliusikia lakini la yamnauni min at hakuna kilichonifanya mimi nistaharaki kuko kusikia uchungu isipokuwa ni mtume amelala kwenye paja langu asema kwa hivyo akatanguliza hisia za mumewe kukutomuudhi kutomuamsha kwenye usingizi eh billah alek wako wapi wanawake wenye akhlaq kama hizi tuseme hakuna wako alhamdulillah alkhair mawjud lakini tutataka kwa wingi yani namna linavyomheshimu heshima ya mume bihaifu hata kumwamsha baada iwasikia uchungu akakhtari agongwe astahimili uchungu tu mume wake asishtuke Allah akbar faina alhub mithl hadha yako wapi mapenzi kama haya ya kisheria ambayo kwamba tuyataka sisi hatutaki mapenzi ya sinema haya mapenzi mabaya ambayo hayatuyataki tunataka mapenzi kama haya ya kisheria yalobeba heshima na yalobeba desturi za kisheria mzuri kwa hivyo akabeba mashingo na uchungu kwa ajili ya mumewe asiamshwe tu kwenye usingizi kefa ingelikuwa mumewe yuko macho hakulala yuamwamrisha na kimkataza ina maana atamsikiza zaidi na atamjali zaidi ikiwa hali ya usingizi wa mumewe pia yuamjali fakifika hali yuko macho mumewe wa hadha yadullu ala husn al-ishra hii yaonesha namna gani tangamano lao lilikuwa tangamano zuri baina ya mtume na mkewe alayhi salat wassalam طيب sasa Abu Bakar Aisha alipomaliza hivyo asema fanama Abubakar yani akaenda zake akamwacha mtume ina maana mtume hakushtuka akalala hata asbaha mpaka kupambauka ala ghairi ma maji yakakatika lile lile masahaba liliogopea likatokea sasa watu swala imefika alfajr imefika sala au swala ilofika baada hapo usingizi ni kutakana udhu sio kutakana udhu sasa maji hakuna maji ilipokuwa hakuna kila mtu ambabaika فأنزل الله تعالى آية التيمم دو الله سبحانه وتعالى أكترمشا آية التيمم نا آية التيمم زي كمبيلي كوني سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم نا وينجينا سمني كوني سورة النساء إلي آية التيمم كوني سورة النساء وينجينا سمني هي وينجينا سمني المهم ني آية التيمم من الشوكة sasa Allah akaleta kwamba maji kama hakuna basi maji madamu hakuna basi tumieni mchanga msingojee maji tumieni mchanga mufanye tayammum alafu musali mfanye tayammum alafu musali qala usaid ibn al-hudayr akasema usaid ibn al-hudayr ibn al-hudayr ibn husayn ni makosa kilima cha husayn kikate kitoe الصحيح ni usaid ibn al-hudayr radhiallahu ibn al-Hudhair qadha radhiallahu anhu akasema Usaid ibn al-Hudhair wa huwa ahadun nuqaban yeye ni moja katika wale manaqib 11 walikuja kwenye bai'atur ridwan wale wenye kumlinda mtume sallallahu akamwambia Abu ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr hii sio baraka za mwanzo kushuka kwenu Abu Bakr yani Allah ameteremsha aya ya tayammum hii yaonesha baraka ukoo wenu una baraka mpaka Allah kwa sababu ya nyinyi akateremsha aya ya tayammum sababu binti yako tu alopoteza mkufu na sisi kutafuta mkufu kwa hivyo ina maana nyinyi familia ya Abubakar eh, hii si baraka yenu mwanzo kishapata baraka zenu au baraka kwa sababu yenu imeshuka kupitia matukio kadhaa lidhalika tendo la Aisha kutupa mkufu na kutefuta mkufu likazaa khairi ikashuka aya tayammum waislamu wakapata faraja kwamba ikikosekana maji ikateremka hukumu ya kwamba watumie mchanga qala taisha akasema mwisho wa hadith fabaathna al tukainusha ngamia wetu sasa masa wametefuta maji yamekatika watu wamekwenda masafa kutafuta mkufu huonekana sasa mtume asema tuondokeni hapa sahemu tuendelee na safari Aisha asema fabaathna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi yule ngamia wangu alikuwa nimempanda mtume akamuinusha ni tuendelee na safari fawajadna al'iqda tahta ngamia tu akiinuka mkufu mpatukano chini kumbe alikuwa ngamia ameulalia watu wamekwenda masafa huku na kule kuzunguka kote hii ni kuonesha qudratullah kwamba nyinyi tefteni alafu mwisho nitawaonesha mkufu ulipo alafu nitawapa na zawadi hukumu ya tayammum pia nitawapa tumieni mchanga kwa hivyo hii inaonesha baraka ya kina Aisha mkufu wake ulirudi ukarudi na zawadi zawadi yenyewe nini hukumu ya tayammum ikafaa umma mzima huu sasa ukaruhusiwa kufanya tayammum na hii ni zawadi kubwa tuliipata kupitia nana Aisha na familia ya Abubakar radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in kwa hivyo hii ndio hadithi e, mmeisikia ni kama ni kisa lakini hadithi imebeba masail kadhaa fawaid kadhaa takriban nimekusanya faida 11 ya hii hadithi lakini nitazisoma kwa haraka inshallah nataraji zitatosha wakati ilipobakia kwa haraka haraka alfaida alula faida ya kwanza hii hadithi fihi mashru'iyatu tayammum fihi mashru'iyatu tayammum kwamba tayammum ni sharia imewekwa na Allah kwa hiyo hadithi imethibitisha hukumu ya tayammum ثانيا وفيه سكليزا vizuri hii hukumu manake masala khilafia na imeleta tashwishi kwa baadhi ya watu fihi jawazu lubsi almar'ati liljawahir yajuzu kwa mwanamke kuvaa ala za kujipambia walau kanat muhita au muhallaqa hata kama ile ala ya kujipambia anaoivaa ni pete mbangili chochote hata kama kikodori haikukatwa katwa wa hadha qawlu jumhur ahli alilm na hii ndio kauli ya jumhur kwa sababu kuna baadhi wanaona kwamba mwanamke hafai kuvaa dhahabu muhallaka kama mbangili uikate utoe mwanya kama ni pete uikate utoe mwanya hadha qawlun dha'if hii ni kauli baadhi ya ulama ameisema lakini ni kauli dha'if bidalili Aisha amevaa mkufu na mkufu ulikuwa ni halaka ndio utakaa shingoni adhahu lidhalika ulama jumhur ulama akasema hii hadithi ya Aisha ni dalili kuonesha kwamba yajuzu mwanamke kuvaa ala ya kujipambia yoyote ikiwa dori si lazima ikatwe kama Aisha labisa iqdan alivaa mkufu na mkufu mina almujawharat almuhallaqa lidhalika ulama sema la haraj hakuna ubaya wote inda jumhur ulama kuvaa pete si lazima ndio kaitoe mwanya ipasue wala si lazima ukapasue bangili zako wala ukafanya chochote as-sahih min aqwal ahli al-ilm ni waweza kuvaa na hii ndio jaratil ada hata mtu kimwambia hao mengine ataona kama mageni atakushangaa lidhalika sio kila kauli kisemwa na ulama basi tukuliwe tu la inaangaliwa kwenye mizan was-sahih min aqwal al-ulama ni hii والقول الآخر إيكو لكنني ضعيف ثالثا فايدة تاتر وفيه حسن حسن عشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته يونيشا تنغما نزوري الكوانال متومنا وكذاك وحسن تبعله حيث نام على فخذ زوجته نكونيشا kwamba ni ba'al mzuri yani husnu taba'ul yani husnu az-zawjiyya yani mume mzuri ni mume mzuri kivipi hakujali kupakatwa na mkewe wala hakuona ni aibu kama baadhi ya jamii wengine ah itakuwaje mimi nipakatwe na mwanamke anlale kwa mwanamke kuna wanaona mwanamke ni mtu duni kwenye jamii zingine ambazo kwamba hazina maadili ya Kiislamu hadha ma lidhalika mtume ndio ashraful khalq ala al-itlaq hakuna kiumbe bora zaidi yake lakini alilala kwa mkewe kwenye mapaja yake kaika kichwa na akalala mpaka asbaha mpaka asubuhi alimpakata yani mpaka asubuhi usingizi usiku mzima na Aisha hakuchoka alikuwa naye pale na akalala kwenye mapaja yake na hakumwamsha paka alipoamka mwenyewe na alikuwa yuamzaa Aisha mara mbili tatu na ni msichana mdogo radhiyallahu anha wardaha na aweza kuhimili na aweza kila kitu na sisi wetu eh huolewa wapevu pengine kama nyaka 19 18 20 kwenda yu na hawezi kazi za mume kumshughulikia mume hili wala lile hataweza kupakata mume wasichana wetu apakate mume mpaka asubuhi na huyu si mgonjwa mume hakefu mume akiwa mgonjwa hadi maani eh, mama zetu watukufu taka mafunzo kama haya yafike kwa wasichana wetu wala mimi siseme kama nkejeli kwamba ati nataka kukejeli la lakini mimi nataka muelewe namna gani salafu salih mafunzo yao na mafunzo ya kileo ambayo kwamba ni mafunzo si mazuri sana si yote mengine mazuri yako kumpakata mume akiwa mgonjwa mimbabi au la kefu sasa si mgonjwa ameamua yeye ataku wahakadha lidhalika wala Aisha kusema ah, mimi ni mtoto sana wewe ni mkubwa sikuwezi kidha kidha umuru kathira ambazo kwamba hazina mwelekeo lakini madamu hakuna madhara hii ndio kitu muhimu madamu mke akifanya hivi hadhuriki basi si vibaya kama mume wake anafurahi hilo amfanyie bora tu hadhuriki yule mwanamke si hafifu sana ambayo kiasi aweza kudhurika la atumwambia angie kwenye madhara kwa sababu kumfurahisha mwanamume pia la hakuna hii lidhalika kama mambo yanayoweza ya usa anaweza kumfanyia mumewe pasina naye kudhurika hadha tayib hii inajenga alaka zaujia mzuri baina mwanamume na mkewe wafihi aidan katika fawaid <coughs> wafihi husnu ishrati aisha li zawjiha vile vile tangamano zuri la Aisha alomfanyia mumewe Rasulullah SAW wa hubbuha la na namna gani anampenda akamwata siku kuchaa na babake anamgonga kiuno na amejikaza amejikaza hataki kujitukusa, kujitukusa ili kumwamsha mumewe asiamke kwenye usingizi angalieni mapenzi kama haya na mahaba kama haya na namna gani walikuwa wakitangamana na waume zao kwa heshima kiasi hiki leo pengine mke ukimwambia tunenda kamnaze mumewe za kwa shida basi anawe mwenyewe mfereji uko pale kidha kidha umur kathira nipatie kitambaa cha mkono nipe tauli nipe kadha si ukachukue mwenyewe ni sawa mwanamume juu atakwenda kuchukua lakini haina athar kama wewe kumfanyia hadha kila mmoja anadiriki hili hata ambaye hana elimu lidhalika utakuta mafunzo ya wazee zamani kina mama wa zamani na wazee wa zamani kwa binti zao utakuta hilo موجود hata mama zetu wa saa hizi wakubwa ambao kwamba wako wana, wanaelewa hilo nikizungumza watakuwa wanajua lidhalika waulizeni wao waliofundishwa huko nyuma na wazazi wao kidogo nyuma haya ndio alikuwa mafunzo yao mwanamume mfanyikadha kadha haja zake mweke kadha atazidi kuwa na alaka nzuri na mwanamke na ataona kwamba huyu mwanamke anaonyesha ihtiram hanionyeshi pembe lakini tukitaka saa zote kuwa wasichana kuambia usikubali usikubali aje hii ndio mambo ambayo kwamba mara nyingi tutapata kesi sasa za kuharibika nyumba sababu kama hizi duni duni ambazo kwamba si za msingi ambao yeye mwanamke aweza kumfanyia tu mumewe madamu yuaridhia vile vile katika fawaid za hadith wafihi jawazu naumi rajul ala fakhidhi zawjatihi wa tawassudi wafihi jawazu hadithi yaonesha yafaa naumu rajul kulala mume ala fakhidhi zawjatihi kwenye paja la mkewe yajuzu mwanamume kuweka kichwa kulala yani yajuzu kwa mwanamume yafaa mwanamume aeke kichwa chake alale kwenye paja la mkewe tawassuduhu yani na kulifanya lile paja la mkewe ni kama mto kama mto wa kulalia la haraja fi hadha ikiwa mwanamke haumii yani taban bila shak adh yuzal kama haitokuwa ya kumlemea yule mwanamke basi yajuzu mwanamume eh, kuweka kitwa chake kulala kwenye paja la mkewe haina neno sadisan katika faida ya sita ya hadith wafihi aidan jawazu itabi alwalidi liwaladihi yani yajuzu saingine baba kumsuta mwane na kumlaumu mwane idha raa khataa akiona ule mwana ameteleza walau bitalimi hata kama kumgonga kidogo asikie uchungu haina neno kama alivyofanya Abu Bakr Abu Bakar radhiallahu an alipoona kwamba Aisha amefunga jeshi zima kutefutwa mkufu wake alimdunga kiuno kamgonga na Aisha asema nilisikia uchungu nilisikia uchungu lakini madamu mtume amenilalia sikuweza kujitikisa kwa hivyo saa nyingine yajuz itabul walid liwalid yajuzu baba kumlaumu mwane na kumsuta kidogo na kumgonga kidogo kusikia uchungu kama kumfundisha adabu yajuz yani saa nyingine asirudie tena akamfunga mtume na akafunga jeshi zima aina neno saingine baba kukasirika kwa sababu hiyo na kumchapa kidogo mwane asikie uchungu na mtume saw sallam e, takuwa mara nyingi alilijua hilo na haku, hakumwambia Abubakar usifanye wala Aisha hakumwambia pia e, babake kwamba amefanya makosa akaenda kalalamika kwa babake eh kwa mumewe babangu amenigonga leo ah kutaka kuleta balaa kama sisi sisi utokea chui kitu kidogo tu mume mambo ya konde يغزونكم زما برزان يكون دتار ما ينبغي هذه الأمور لا بد من حفظ الأمانة مسألة بين مؤمن يمكن أمانة ما ينبغي يتجاوز يتوك إنجك أساسا حديث المجالس ما يصلح هذا الأمور بلا بلا كتك فوائد وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب kwa wale wanaokwenda kaburini wakasema kadha wakasema mtume sallallahu alaihi wasallam anajua kila kitu eh na kwamba ajua ghaibu ni warongo bila shaka kwa nini kwa sababu mkufu utefuta kumbe ngamia ameulalia tu chini ngamia akiunushwa mkufu huu umetoka kama ajua ghaibu angewasumbua masahaba na yeye akalifunga jeshi mpaka akasababishwa mkewe pia agongwe yote angeridhia haya eh? angesema mwinusheni hungamia mkufu uko hapa lakini alitefuta mpaka akachoka mpaka akalala mpaka maji ya kesha watu wakakaa mpaka asubuhi siku ya pili ndio ngamia akiinushwa mkufu uko chini kwa hiyo hii inaonyesha wazi kwamba mtume alayhi salam hajui ghaib mpaka Allah amjulishe yale anayoyataka yeye illa man irtada min rasul kama Qur'an ilivyosema illa ile ghaibu Allah alitaka kumjulisha mtume atamjulisha vile vile thaminan katika faida ya hadith wafihi hubbu sahaba li rasulillah kunao mapenzi ya masahaba kumpenda mtume kivipi mkewe amepoteza mkufu masahaba wote hawakusafiri wakakaa kutafuta mkufu wa nana Aisha ambaye ni mke wa mtume kwa hivyo hii inaonyesha mapenzi yao pia kwa mtume sallam wali azwaji na namna gani wanawapenda mama mama za mama za waumini ambaye ni wake za mtume wake za mtume mama zetu kwa hivyo masahaba pia walikuwa wakiwapenda mama zetu ambao ni ummahatul mu'minin walau kana walau kunna sighara sin hata kama ule mke wa mtume ni mdogo kiasi gani hilo haijalishi madamu ni mkubwa kwa cheo hata kama kiumri ni mdogo haina neno kwa hivyo Aisha ni mkubwa kicheo yeye ni mama wa umimi lakini kiumri ni mdogo wa masahaba karibu walioko pale wote lakini heshima akaekewa na watu wako radhi wakakaa kutafuta tu mkufu wake tasian katika faida hadithi ya tisa وفيه أن الأمر المكروه قد يسبب خيرا يشكر عليه yani jambo la kuchukiza saa nyingine unaweza kuona jambo la chukiza huenda ndani yake ikazelekana khairi kisha ukaja ukashukuru kama kwenye hicho kisa eh ukiwaona kutefutwa mkufu Aisha kupoteza mkufu aliona jambo zito kwake akaona hii jambo amechukia sana kwa nini mkufu wangu mpotea akaitisha jeshi litefute sasa kwa hivyo hili jambo la kupoteza kitu si jambo zuri mwanadamu hapendi kutupa kitu chake cha thamani hasa mkufu wa dhahabu kitu cha thamani bila shaka lakini jambo hilo la makruhu likaleta khairi ikasababisha ije aya ya tayammum hukumu ya tayammum ikashuka na mpaka leo watu wanashukuru familia ya Abubakar radhiallahu an kwa hukumu kama hii kushuka kupitia sababu ni familia yake radhiallahu anhum ajma'in kwa hivyo saa nyingine waweza kuona jambo kalichukia usichukie ukamaliza huenda pale pale ndani sasa muda tu kidogo Allah kaleta khairi kupitia lile jambo ambalo kwamba waliona ni baya ya kumi وفيه جواز بحث الضالة والإعانة على ذلك يعني يجوز kutafuta kitu ulichokipoteza yani mwanadamu mpoteza kitu asisalimishe tu kwamba ah shapotea la yajuzu pia ukitaka kutafuta tafuta maana mali yako au kitu chako cha thamani sema hichi kishakwenda basi bwana la kama wataka hivyo shauri yako lakini ukitaka kutafuta sheria ya kuruhusu kutafuta kitu chako cha thamani kikipotea tafuta kiko wapi wayajuzu pia al-i'anatu ala dhalik na yajuzu kuambia watu pia wakusaidie bwana fulani fulani fulani mimi nimepoteza kitu fulani nisaidieni mkikiona nataka sengine ni mtoto waweza kuwa umepoteza mwana utasema bwana mimi shauri yake ah tawaambia na wenzako bwana muona mtoto wangu mtaani niambieni kidha kidha tangazishe pale na pale idha ni yajuzu mtu kutefuta kitu chake kilichompotea cha thamani hata kama itapelekea kuwahusisha wengine wamsaidie pia jambo hilo يجوز na mwisho faida ya 11 fihi fadilatu Abi Bakr wa ali baitihi hadithi yaonesha fadla alonazo Abu Bakr radhiallahu an vile vile na fadla za familia yake hizo mama zangu ndio baadhi ya fawaid na ziko nyingine kurudi kwenye shuruh utaona ziko nyingine lakini hizi ni zile ahamu nimedondoa e, na naona zitaendana na mustawa wenu nyingine ni masail fawaid za kielimu za ndani hizo haina haja kuzisoma lakini hizi chache nilizozitaja insha Allah taala nataraji zitaleta matunda biidhnillah taala na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie sote kwenye kuyatekeleza na kwenye kuyatenda haya mambo ambayo kwamba tumeyasikia kwenye hizi hadith aktafi bihadha alqadr insha Allah mintakomea hapa biidhnillah taala